And it goes a little something like this. <laughs> Good boy. Keep doing that. Can you confirm you understood that message? Mobility. Absolutely fantastic. Mobility. Dobar dan i dobrodošli dragi slušalci ponovo na Talasenik se sve radio podcasta u još jednu interesantnu emisiju Mobility, korisni auto saveti. Nešto kraću danas, s obzirom da nemam baš nešto puno interesantnih vesti i saveta koje bismo podelili sa vama, a koje su naravno vezane za vozače, tako da danas ćemo pričati o ceni autogasa u Srbiji, uvoz polovnih vozila naravno i autokarsko osiguranje. Da ne dužimo puno, krećemo odmah. krećemo odmah sa našom prvom informacijom, a to je cena autogasa u Srbiji. Cena autogasa u Srbiji je među najvišim u Europi, među kojima su po visini samo cene u Danskoj, Velikoj Britaniji i Holandiji veće. A složit ćete se, naravno, njihov standard nije e, kao naš. U prethodne dve godine zabeležen je pad prodaje gasa u Srbiji za oko 33%. Takav trend postoji još od kad je počela primjena akciza na gas koje su među najvišim u Europi. Davanje državi u cijeni gasa iznose oko 60% u Srbiji, zbog čega je naravno i cena tog derivata prilično visoka. Naftne kompanije ne mogu da naprave veće ustupke na svoj račun da bi snizile cenu, a privrednici su već dovoljno dali i ne mogu više da pomognu. Kada država uz to uzima 60%, a Srbija nema svojih resursa za proizvodnju gasa, što znači da ne možemo nikako da utičemo na cenu i prinuđeni smo da ga uvozimo. Uz dodatno povećanje akcize od početka ove godine, cena gasa je naravno porasla, a potrošnja tog derivata u Srbiji je značajno opala iako je Srbija nekad bila lider po potrošnji tog ekološkog goriva u regionu. Potrošači u Srbiji zbog svega toga ponovo okreću se naravno benzinu i dizelu, odnosno fosilnim gorivima, koji štetno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Iako je gas ekološki i ekonomski prihvatljivo gorivo, to će se odraziti naravno i na budžet kroz manje prihode od poreza i veća izdavanja za lečenje od oboljenja koje prouzrukuju fosilna goriva. Uzet ćemo na primjer u Hrvatskoj akciza na gas je 13 evra po toni. Uobičajeni evropski prosjek je 125 evra po toni, a u Srbiji je neverovatnih 380 evra po toni. Potrošnja gasa u Srbiji je pala sa 420.000 tona na oko 300.000 tona godišnje a naravno u Hrvatskoj, Italiji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Poljskoj i mnogim drugim zemljama se daju čak i subvencije na ugradnju plinskih uređaja da automobil pređe na korišćenje gasa, dok kod nas nije to slučaj, nego se samo postoje, odnosno smišljaju novi nameti za vozače, pogotovo one koji voze na plin. Prelazimo na drugu informaciju, a to je uvoz polovnih vozila u Srbiju. Agencija za bezbednost obraćaja je duplo skratila vreme izdavanja potvrda za uvoz vozila u Srbiju. Umesto 15 dana sada se čeka do 8 dana. Na sajtu Agencije za bezbednost obraćaja može se lako proveriti i status predmeta uvezenih vozila, tako što se u delu pretrage unese V i N oznaka vozila, odnosno broj motora i broj šasije. Kada reč o polovnim vozilima, potvrde se čekaju ne više od jednog dana, odnosno ukoliko zahtev dođe danas, pred kraj radnog vremena potvrda će biti odobrena za štampu tokom sutrašnjeg dana. Ukoliko dođe na početku radnog vremena, vrlo je verovatno da će do kraja dana biti odobrena za štampu, što naravno značajno skraćuje ceo proces. U narodnom periodu će se svakako raditi na tome da se još krati vreme čekanja za bilo koje usluge u agenciji, ali naravno će to dosta zavisiti i od dokumentacije koju korisnici predaju, koja mora naravno biti ispravna i kompletna. Izmenjen je pravilnik koji predviđa strožu kontrolu prilikom uvoza polovnih vozila u Srbiju je počeo da se primenjuje pre godinu dana, a kontrolisanje upotrebljivanih vozila sprovodi šest ovlašćenih organizacija na više od 300 300 ispitnih mesta u Srbiji. Inače, u Srbiju je prošle godine samo uvezeno oko 50.000 polovnih vozila. I dolazimo do naše poslednje informacije, a to je auto kasko osiguranje, odnosno probat ćemo da vam objasnimo šta je kasko za sve vas koji to možda ne znate. Uglavnom, ako kupujete nova kola, velike su šanse da ćete odmah uzeti to kasko osiguranje, što naravno i savjetujemo. Šta je znači autokasko osiguranje? Kasko predstavlja vrstu dobrovoljnog osiguranja od štete na vašem motornom vozilu. Polisa kasko osiguranja se zaključuje na period od jedne godine ili kraće ili za vreme duže od jedne godine, odnosno na više godina. Predmet autokasko osiguranja mogu biti sva, e, sve vrste motornih vozila, a i njihovi sastavni delovi, posebna i dodatna oprema. Autokasko osiguranje obezbeđuje naknadu štete na motornom vozilu koja može nastati kao posljedica tuđe ili sobstvene odgovornosti ili više sile naravno. A ovo osiguranje vam još obezbeđuje i pokriće štete i kod manjih nezgoda kao što su ogrebotine pri parkiranju, manja uljubljenja, i tako dalje. Također dobijate i mogućnost da sami birate širinu pokrića, odnosno vrste rizika od kojih osiguravate svoje vozilo. Autokasko osiguranje se deli prema rizicima koje pokriva zaključena polisa, a naravno postoje i razlike u klasifikaciji između pojedinih društava za osiguranje. Tri glavne grupacije su pod jedan potpuno kasko osiguranje koje omogućava osiguranje od saobraćajne nezgode, oštećenje izazvanog spoljnim termičkim hemijskim djelovanjem, udarom groma, požara, oluje, lavine, grada, pada ili udara nekog predmeta, javnih demonstracija ili nekih manifestacija, obesti trećih lica i sl. Potpuno autokasko osiguranje može biti sa učešćem ili bez njega. Po 2. Delimično kasko osiguranje koja omogućava pokriće štete do ugovorenog iznosa kod nastanka osiguranog slučaja. Zaključuje se naravno i za pojedine rizike kao što su na primjer lom stakla ili šofer šajbne. I po tri dopunskom koje se može zaključiti uz potpuno autokasko osiguranje i omogućava osiguranje od krađe vozila, razbojništava, poplave, bujice, visoke vode, prevare i tako dalje. Naravno visina premija autokasko osiguranja se razlikuje od društva do društva, to je jako bitno da uzmete u obzir. I naravno zavisi od više faktora, od kojih su najznačajniji vrsta vozila, da li je putno ili teretno, vrednost vozila, namena, znači da li je standardna, taksi vozila, obuka vozača, rentakar i tako dalje, širina pokrića rizika i naravno teritorija. Daćemo znači, vam još nekoliko savjeta na što da obratite pažnju ukoliko se odlučite za autokasko osiguranje. Pre potpisivanja polise pažljivo pročitajte sve uslove osiguranja, ako treba i dva puta. Autokasko osiguranjem obezbeđujete pokriće štete na vašem vozilu bez obzira na to ko je prouzrokovao štetu, također jako bitno. Polisa autokasko osiguranja ne važi u slučaju promjene vlasnika vozila to je česta greška. Ukoliko pre otuđenja vozila niste imali štetu, društvo za osiguranje je dužno da vam na vaš zahtev vrati deo premije za preostali ugovoreni period osiguranja. Tako da i to pogledajte. Imate naravno pravo na smanjenje premije kod potpunog autokarskog osiguranja ako je vaše vozilo neprekidno bilo osigurano najmanje godinu dana i u tom periodu niste imali nikakvu štetu na vozilu koju ste prijavili. Ukoliko ste imali veći broj šteta po osnovu autokasko osiguranja, društvo ima pravo da vam zaračuna višu premiju, odnosno malus. I ukoliko ste ugovorili autokasko osiguranje sa učešćem u šteti, visina naknade bit će umanjena razmerno učešću u šteti. Jako važno, ali opet savjetujemo da se detaljno raspitate kod osobe koja je zadužena za to kada budete se odlučivali za premiju kasko osiguranja. To bi ukratko bilo sve što smo vam pripremili u ovoj jednoj malo kraćoj emisiji Mobility. Nadam se da su ove informacije bile korisne kao i svaki put do sada. Vi naravno ostanite uz NXS Web Radio podcast, posjetite naravno naš sajt nxsradio.com i pišite nam nxsradio.yahoo.com, svi predlozi, pohvali, pohvale, šta god vam padne na pamet teme za emisiju, slobodno nam šaljite i ostanite uz nas. Moje ime je Nenad, kao i svaki put, a vi pažljivo vozite i prijatan dan vam želim. NXS Podcast.